birinchi bosqich madinaning hijrat mazgilidagi vaziyati hijrat qilish deganlik har xil fitna fasod va mashhur mazoqlardan qutulish degan ma'nilik bo'lib qolmasdan balki tinch omon shaharda yangi bir jamiyat barpo qilishga o'rtoq kuch qirish deganlik bo'ladi shunga bu yangi vatanni qurishga qudratning yetishicha kuch qira oladigan va uning qurilish ishlarini mustahkamlash va shanu shavkatini yuqori ko'tarishga tegishli hissini qo'sha har qandaq bir mo'min musulmonga hijrat qilish farz qilib bekitildi chunki islom davlatini butun dunyoga yuzlantirish islom nuri bilan jaholiyat zulmatini supurib tashlash va haq orqali botilni yo'qotish uchun cho'qim bir sistemalik birlikka kelgan qudratli kuch bo'lishi zarur edi parchipurot harakatlar bilan nishonga yetish mumkin bo'lmaydi madinada dal mush kuchning tashkillanishi uchun nihoyatda yaxshi shart sharoit hozirlangan edi shak shubhisizki rasululloh bu yangi jamiyat qurishda ko'pchilikning diniy dohisi harbiy qo'mondoni va siyosiy yetakchi rahbari bo'ldi barliq huquq uning qo'liga nizosiz markazlashdi rasululloh madinada ahvoli bir biriga tubdan o'xshamaydigan mundoq uch xil sinfdagi odamlar bilan to'g'ri odil munosabat o'rnatishga to'g'ri keldi har bir sinfdagi kishilardan xarakteri o'xshamaydigan turlik masalalarga duch keldi ular tövəndiki sınıflar idi. Birinci, Rasulullah'ın akgönül sabdillik sahabileri. Allah ulardan razı bolsun. İkincisi, texçi iman etmay turvatkan müşriklar. Ular Medine'deki yerlik kabilelerinin püştüdün bolgan nadan xalqlar idi. Üçüncü, Yahudiler. Ular Arablarga nisbeten yat millet idi. Birinci, Rasulullah'ın əshabilləri bulubmu muhacirlər doğruluq duş gələn məsələlər şu ki, Mədinənin şəraiti onlara nisbətən ular makkada beshidan o'tkazgan sharoitdan zo'r farqlanadi ular makkadagi chig'ida garchi fikriy jihatda birlikka kelgan hammasi bir niyat bir maqsadda birli nishonga qarab ilgirlayotgan bo'lsa-mu, lekin ularning kelib chiqishi bir biriga o'xshamagan xilma xil oilalardan edi ular u ko'chadan bu ko'chaga qo'g'ilib yuratdi ularning hokimiyat ishlariga ozroqmi aralashish huquqi bo'lmagan edi barliq huquq dushmanlarning qo'lida edi Шуңа улар бу ярдә, ягъни Мәккәдә һәр кандак бер инсаният җәмгыятендә булышкы тегешлек эсил фазилатлар муҗассамланган яңа бер исламий җәмгыять барпа кылышка кадир була алмаган иде. Шуның өченме Qur'on Karimning Мәккәне назил булган сүрәләрдә фақат исламий ақида принциплары ва һәр бер шәхс әмәл кыла алыш мөмкин булган шәрият әкамларын баян кылыш ва яхшы адам булуш, хәйри ихсанлык булуш axloqli bo'lish va razil pastkashliklardan xoli bo'lish qatorliqlarga targ'ib qilish bilanla cheklanganligini ko'ramiz ammo madinanichu bu yerda musulmonlarning huquqi boshdan oxiri o'zining qo'lida bo'ldi hech kishi ularning ustidan hukmronlik qamchisini o'yintolmadi hamda ularga yuksilish taraqqiyot turmushni yaxshilash igilik tiklash siyosat belgilash hukumat tashkil qilish tinchlik o'rnatish va tinchlik o'rnatish uchun kurash qilish halol harom toat ibodat adab axloq deganga o'xshash hayotiy dunyoning ishlarini inchikilab bekitib tartib solish va o'ngshash uchun borlig'i bilan otlanish fursati va o'zaro hamkorlashish har qaysi jihatda jaholiyat jamiyatiga mutlaq o'xshamaydigan insoniyat dunyosidagi har qandaq bir ilg'or jamiyatdan aloyida ustun turadigan va o'n yil mobaynida musulmonlar totgan ashu mislsiz jafo mushaqqat badilib kelgan bu jamoatning vakillik mahsuli bo'la oladigan yangicha alohida bir islomiy jamiyat qurib chiqishning vaqti soati yetib kelgan edi hammaga ayonki har qanday bir jamiyatni mushu yo'sinda barpo qilib qurib chiqish bir kun bir oy yoki bir yilda bitadigan ish emas balki uningga jamiyat a'zolarining ong saviyasini tadrijiy yuqori ko'tarish oliyjanob fazilatlik ishlarga ko'ndirish va ta'lim tarbiya orqali yetaklash bilan birga yana din shariat ahkomlarining takomillashishi va qonun amr farmonlar to'liqlanib kishilarning harakati shariat andisiga tushish uchun ma'lum jarayon ketadi alloh bu shariatning amr farmon qonun nizomlarini mukammallashtirib nozil qilib berishga kepil bo'ldi rasululloh allohning ashu shar'iy qonunini ijro qilishga va uningga ongliq rioya qilishga yetaklashga va musulmonlarni tarbiyalab yetishtirib alloh ummiylarga ya'ni yezishni va o'qishni o'qimaydigan arablarga ularning ichidan bir payg'ambarni ya'ni muhammad alayhissalomni avatdi u ya'ni muhammad alayhissalom ularga qur'on oyatlarini o'qib berib ularni gunohlardan pok qiladi ularga kitobni ya'ni qur'onni va hikmatni ya'ni payg'ambarning sunnatini o'rgatadi degan oyatning ko'rsatmasi bo'yicha to'g'ri nishonni bo'ylab yo'l boshlab minishga mas'ul bo'ldi sahoba ikromlar alloh ulardan rozi bo'lsin qur'oni karimga butun vujudi bilan yuzlandi ular qur'oni karimning ahkam amr farmonlarini o'zlashtirishga oldiraydi va har qandoq bir ahkam nozil bo'lsa xo'shallik bilan qabul qiladi alloh bular haqida ularga allohning oyatlari tilovat qilinsa iymoni texmi kuchaydi deb oyat nozil qildi qur'oni karim sakkizinchi sura ikkinchi oyat Xo'sh, bu masalalarni tafsiliy bayon qilish bizning tadqiqot mavzuyimiz emas. Shunga biz bu haqda mushunchilik to'xtalamiz. Mana bu Rasulullohning musulmonlarga nisbatan hammadan avval hal qilishga tegishli ishi edi. Shundaqla islom davlati va islom elchiligining asosiy maqsadi edi. Lekin u hozircha bak jiddiy masala emas edi. Shundaq, bu yerda jiddiy hal qilishga tegishli boshqa bir masala mavjud edi. Birinchi, shu mazgilda Madinadagi musulmonlar ikki qismga bo'linadi. Biri o'zining tug'ilib o'sgan makoni ona yurti va mol dunyosi ichida omon eson g'amsiz yashayotganlar bo'lib ularning kundalik turmush lozimatliklaridan boshqa g'am andishasi yo'q ular ansorlar edi ansorlar azildillah orasida qattiq surkilish va ko'n adovat o'tlari o'chmay kelgan bir xalq edi ularning yanida yana bir bilik musulmonlar bor edi ya'ni ular muhojirlardir ularning hamma narsasi yo'qolgan ular madinaga oralla jinini joylab chiqaverishgan na ularning panogohi na turmushni qamdash uchun ishlaydigan ish o'rni na ularning jahondarchilik qilib turg'udak mablag'i yo'q edi bu musofirlarning soni oz emas balki tixi kundan kunga ko'payotdi chunki allohga va allohning rasuliga iymon keltirgan har qanday bir kishining hijrat qilib chiqishi farz qilib bekitilgan edi hammaga ayonki madina uncha boy shahar emas edi shunga uning iqtisodiy vaziyati tezda davolg'ishga uchradi va mushunda qiyinchilik paytida islom diniga o'chmanlik qilg'uchi dushman kuchlar madinaga qarta yerim iqtisodiy jazo yurgizganlikdan madinaning sirtdan kiradigan tovar miqdori ozlab ketib xalqning turmushi tezla eg'ir darajada daxliga uchirdi ikkinchi shu mazgilda madinadagi yerli xalqlar orasida texchi musulmon bo'lmay turayotgan bir qism mushriklar bor bo'lib ularning musulmonlar bilan hukmronlik talashqudak kuch madori yo'q edi ularning ichida bir qismlar bu yangi dinga nisbatan dard gumon bo'lib ajdodlarining tutqa yo'lini tashlag'isi kelmay ikkilanib yurayotgan bo'lsimi lekin islom diniga va musulmonlarga qarta dillarda adovat va suiqasd planlab yurmaydi undaqlar uzun o'tmayla hidoyat tepib ixlosmand mo'minlardan bo'lib ketdi ularning ichida yana rasulullohga va musulmonlarga qarta ko'nglida qattiq o'chmanlik va ig'ir adovat saqlab yuradigan bir bo'lik kishilarmi bor edi lekin ular musulmonlarga oshkora jang e'lon qilinmaydi balki texi zamonning shart sharoitiga biqib musulmonlar qarta noiloj do'stlik va sadoqat izhor qilib yuratdi bularning katavishi abdulla ibn ubay ibn salul degan kishi bo'lib avis va hazrat qabilalari boas urushidan keyinla uni o'zlariga sardor podshoh qilib tikila olmoqchi bo'lgan buningdan ilgari ular biror kishi atrofiga bundoq uyushib birlikka kelgan emas edi va uningga toj kiydirib xonliq maqomiga ko'tarish uchun uncha marjon tizib xonliq toj tayyorlayotdi ushtum tut madinaga rasululloh kelib qilib kishilar uningdan yuz o'rib rasulullohga yuzlanib ketdi shundoq bo'lmagan bo'lsa u madina xalqiga podsho bo'lay deb qolgan edi shu u rasulullohni mening bo'lg'us xonlik o'rnimni tortib oldi deb qaraydi va rasulullohga ostirdin o'chmanlik saqlab yuratdi Әмма у Бәдір урышыдан кейін вазиятның оның үшін пайдасыз тарапқа юзылыныватқанлығын ва мошындақ ширик әқидесі белән турыйверсә, дөньяви мәнфәәтләрдән нургын нәптин курып қаладығанлығын назар тутып, өзінің мұсылман болғанлығын игъзаки жакарлап қойды. у u куфрдан kufrdan voz kechmagan Абдулла ибн Убай Ubay ва va musulmonlarga ziyonkashlik qilgudak фурсат bo'lsa, qo'ldan bermaydi. va uning u podsho bo'lgan taqdirda erishish ehtimoli bo'lgan amal mansablardan mahrum qolgan kandidat amaldor odamlari uningga yaqin namdanda bo'lib uning suiqasdlik planlarini ishga oshirishga kuchab madad beradi Тихи бәзидә үзләренең бу разил планын әмәлгә ашырыш өчен айрым вакыйгаларны пайда кылып, кысман садды мусламанларны калкан ва лахшигир орында ишлетте. 3. Яһудилар. Юқорда сөзләп өткәнебездәк, Иҗаз тәвәлигегә ashuriylar va rumliqlarning zulmidan qochib kelib qolgan xalq edi ular aslida ibron millatiga tava xalq bo'lsimu lekin ular hijozga ko'chib kelgandan keyin kiyim kechak til va madaniyat qatorliq jihatlarda tamoman arablashib ketgan edi hatto ularning qabila nomlari shaxslarning ismlarimi arabcha atalgan edi hatto ular bilan arablar orasida qudibojilik va kuyovg'illik munosabatlarimi borliq kelgan edi lekin ular o'zlarining millat irq tavalikini qat'iy esidan chiqarmay arablarga mutlaq qo'shilib ketmagan edi balki o'zlarining isroil ya'ni yahudiy millati bo'lganligidan faxrlanardi arablarni bo'lsa eng tuvan darajada haqir ko'radi hatto ularni madaniyatsiz yovvoyi maxluqlar tuvan tabiqdikilar savodsiz to'mpaylar degan ma'nini ifodalaydigan ummiy deb ataydi ular arablarning mol mulkini yevalish o'zlari uchun durust har qanday usul bilan yavalsa bo'ladi deb qaraydi qur'oni karim uchinchi sura yetmish beshinchi oyatda mundoq deyilgan ular ummiylarning miliga xiyonat qilsak bizga gunoh bo'lmaydi ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas dedi ularning din tarqitish qizg'inligimi yo'q edi ularning diniy sarmoyasining bor yo'qi faqat palchilik sehrgarlik damkashlik qatorliqlar bo'lib ular shu narsalar orqali o'zlarini bilimlik fozil ruhiy yetakchilar deb qaraydi Yahudiylar hünərvənçilik, ticaret kəsbi, məişiyyət fənlərində mahir xalq idi. Şuna açlıqdan, yel yemiş, şeker, haraq və kiyim-keçə qatarlıq ticarətlər asaslıqı şularının qoludan çıxatdı. Ular açlıq, rəxt və haraq şərablarını sırtdan kirgizib, xorma qatarlıq yerlik məhsullatlarını sırtqı çıxaratdı. Bunundan başqa yana nurgun pul tepiş usulları və çağrı amalları var bulub, bunun bilən ərəb ammasından nəsiləb payda alatdı. ular yana buning la qanoatlanib qolmay jazonixo'rlik bilanmi shug'ullanadi ular arab peshvolari va yurt oqsoqollarining shoirlarning madiyalariga erishib olish va haloyiq orasida yaxshi nom qozinib olish sarf qilish uchun uzun muddatli qarz berib turib ularning yer zamin bog'varon dal daraxtlarning hammasini go'riga ilishadi hatto asta asta ularning yer zaminlarining hammasini o'zining mol mulk zaminlariga aylantirib oladi yahudiylar eligar qora niyat suiqasdchi fitnaxo'r aldamchi millat bo'lib hadisila e qo'shni arab qabilalari orasida adovat va o'chmanlik urug'ini chachatdi va bu qabilalarga sezdirmasdan o'zlarining yo'shirun hiyla nayranglarini ishqa silib ularni o'zaro cho'qishtiradi Шуңа уларга qo'shni arab qabilalari нәтчә avlod davom qilgan канлык urush катлаңчылыкларда davomliq jiddiy holatda o'tgan edi qachonki bu urushlarning отлары үчеп, istitaklari tarqalishga boshlasa yahudiylarning zahar qo'llari yana ko'say bo'lib o'ttirg'i chiqib urush sedillarini qayta tatlaydi arab qabilalarini raso kushkurtib qo'ygandan keyin darhol o'zlarini chatga elib bu bechoralar kelgan kalmishlarni tomosha qilib qarab o'ltiratdi ular texi buni oz deb urushayotgan har qaysi tarafni chiqimidan qo'rqib urush to'xtatmasin uchun yuqori o'simlik qarzlar bilan ta'minlab turadi ular bu suiqasd orqali bir chalmida ikki paxtakni tang so'qotdi ya'ni ular bir jihatda yahudiylarga xos to'plangdan to'g'ach o'g'irlaydigan xususiyatga vorislik qilsa yana bir jihatdan assilab o'stirib jazoni pul berib zo'r iqtisodiy unumga erishadi hijrat mazgilida yasrib ya'ni madinada asoslig'i uch cho'ng yahudiy qabilasi bor edi ular bani qaynuqa qabilasi ular arablardan hazrat qabilasidagilarning ittifoqdoshlari bo'lib o'ltiroq o'rni madinaning ichiga joylashgan ikkinchisi bani nazir Üçüncüsü bani qurayza mazkur ikki qabila arablardan Əvs qabilasidagilarning ittifoqdoshi edi bu ikki qabilaning o'ltiroq joyi madinaning dirək bo'lib shahar atrofiga yaqin edi mana bu uch putliq yahudiylar o'chqi avs hajraj qabilalari o'rtasida uzoq zamonlardan beri urush o'tlarini yolg'unjitib pasib qalsa qo'zg'ab keldi hatto texi as urushida har qaysi Yahudi qabilalari o'zlarining ittifoqdoshlari bilan bir taraf bo'lib bevosita cəngə qatnashdi yahudiylar islom diniga qarta o'chmanlik va adovat nazri bilan qaramaydi deb kim aytaoladi holbuki bu dinning payg'ambari ularning millatidan bo'lmay qoldi emasmi shundoq bo'lib qolgan bo'lsadi ularning nafsoniti bilarmanligi va chekidan oshgan millatchilik asabiyligi oz to'la taskin tepib qolar degili bo'ladi uning ustiga islom davati kishilar orasidagi adovat dog'larini yuyib chechlang'u qabilalarni inoq o'tishga tashabbus qiladi va ishlarda samimiy oqko'ngil bo'lishgan tijoratda to'g'ri odil yo'lni tanlab halol pokiz rizq bilan kifoyalanishga chaqirdi bu tashabbus yasrib ya'ni madina tavalligidagi uzundan beri tirkishib kelayotgan arab qabilalarini o'zaro aplashtirib o'm inoq qarindoshlardan qilayvetishi mumkin bu chog'da bu qabilalar yahudiylarning zahar changidan qutulib chiqib oladida ularning tijorat bozori butunlay kasatlashir va boylik tugminini cho'giltayotgan jazonixo'rlik mollaridanmi mahrum qoladi balki tixi bu qabilalar uyg'unib yahudiy jazonixo'rlik yo'li bilan bo'lib olgan mol mulklarni hisoblab chiqishi ondan o'sim uchun yahudiylarga berib qo'ygan yer zamin bog'varallarni qaytarib olishga harakat qilishi mumkin yahudiylar islom davlati yasribga umumlashishga boshlagandan beri yuqorqi ehtimolliklarni allaqachon famlab bo'lgan edi shunga ular bu o'yini damonliqcha oshkorlayolmagan bo'lsimu lekin islom diniga va rasulullohga qarta u madinaga kelgan tunji kundan e'tiboran nihoyat qattiq o'chmalik saqlab keldi yahudiylarning bu qo'rsoq og'riqlari ibn ishoq ummul mo'minin safiya roziyallohu anhodan rivoyat qilgan mundoq bir vaqalik bilan aniq oshkorlandi ibn ishoq mundoq deydi safiya bituhuyay ibn axtab mundoq degan man otamning va tog'am yosirlarning eng orzuli qizi edim har qachon bularning qishidan o'tsam ular meni qo'ldan qo'lga ilib o'ynatatdi boshqa bolalar bilan anchikori bo'lmaydi rasululloh madinaga qadam tashrif qilib quba kentiga ya'ni amri ibn avf mahallasiga tushganda otam huyay ibn axtab bilan tog'am abu yasir ibn axtab ikkisi bir kun atigan rasulullohni qishig'i tushib ketdi ular kun o'ltiray deganda ondan qaytib chiqishdi ular ro'yi tushkun boshlarini tuvan solgan holda nihoyat ruhsiz paypaslab minib chiqishdi bu chog'da men odatim bo'yicha ularni oldiga o'ynaqishib yugurib bordim ularning hech qaysisi meni qo'liga ilibmi qo'ymadi azbiroyi xudo man ularning qo'shuvimizning andishlik turilib qolganligidan hech qaysisi erkalab qarayolmadim man tog'am abu yasirning osta ketib etib otam abu huyay ibn ahtabga ashu shumi dedi otam ha alloh bilan qasam ashu shu uni to'nimsan va cho'qim shu deb jazmlashtira olamsan ha albatta uninga qarta qandaq qarorga keldim hayotli bo'ladiganman uningga qarshi kurash qilaman deyishib bonganligini angladim imom buxoriyning abdulloh ibn salom roziyallohu anhuning musulmon bo'lishi haqida rivoyat qilgan hadisi buni kuchlantirdi abdulloh ibn salom yahudiylarning katta ulamolaridan biri edi u rasulullohning madinaga kelib bani najjar mahallasiga tushganligini anglagandan keyin darhol uni oldiga kelib uningga payg'ambardan boshqa hech kishi bilmaydigan bir qancha savollarni tashladi va rasulullohning savollarga bergan javoblarini anglab shu omon o'rnidan qo'pmay turibla rasulullohning rost payg'ambar ekanligiga iymon keltirdi Ondan u, ey Rasulullah, Yahudiylar töhmətxor, yüzsüz xalq. Ular mening musulmon bo'lganligimni bilib qolsa, sening oldingda qarlig'il turdi. Şun avval ulardan mening ahvolimni so'rab baqqin, dedi. Şunun bilan Rasulullah Yahudiylarni sinab ko'rmak uchun ularni chaqirishga odam avatdi. Uzoq o'tmay Yahudiylar yetib keldi. Bu chaqda Abdullah ibn Salam uyga kirib olgan edi. Rasulullah ulardan Abdullah ibn Salam qandoq odam deb so'radi. Ular u bizning katta ulmoyimiz o'limoning o'g'li fozil yaxshi odamimiz yaxshi odamimizning o'g'li yana bir iborada bizning kattamiz va kattamizning o'g'li yana bir iborada yaxshi kishimiz yaxshi kishimizning o'g'li o'zi fozil ham fozil kishining o'g'li deyishdi rasululloh navoda abdulloh ibn salom musulmon bo'lsa qandoq qaraysizlar devidi ular birdek cho'qon ko'tirishib alloh o'z panoyi saqlag'ay deyishdi shuning bilan abdulloh ibn salom ularning oldiga chiqdida ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluh bir allohdan boshqa iloh yo'q haqiqatan muhammad allohning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman degan edi yahudiylar buni ko'rib vo nomussiz namozsizning pushti deyishib uningga haqorat qilg'ili turdi yana bir iborada abdulloh ibn salom ey yahudiylar jamiyasi Allohdan qo'rqinglar. Yakki yegona Alloh bilan qasamki, sizlar cho'qim bilasizlar. U haqiqatan Allohning payg'ambari, uning elib kelgani haqdir degan edi. Ular yolg'on aytding, yolg'on deb cho'rqirishib ketdi. Mana bu Rasululloh Madinaga kirgan kunila Yahudiylardan olgan tunji sinoq edi. Demak, bularning hammasi ichki jihatdagi foydasiz omillar edi. Ammo tashqi jihatda yanala islom dinining eng ashaddiy dushmani Quraysh kofirlari edi Ular 10 yil mabaynida, ya'ni musulmonlar ularning qo'l ostida mahkum bo'lib turayotgan mazgilda musulmonlarga qo'rqitish, tahdid silish, har jihatdan qisish, och qo'yish, jazolash siyosatlarini yurgizib, chedig'siz azob oqibatlarini tetitdi va ularga tartiblik, nishonliq tashviqot elib berib, ajallik ideya urush qo'zg'adi. Ondan musulmonlar Madinaga hijrat qilmoqchi bo'luvdi, ularning mol-mulk, uy besat va yer zaminlarini musodara qilib oldi. ularni bola chaqa xotin qizlaridan ayirvatdi balki texi qo'liga tushib qolganlarni hapsiga oldi va qiynab azobladi ondin ular buninglik bilan cheklanmay davlat yetakchisi muhammad sollallohu alayhi vasallamni o'ltirib uni va uning davatini biroqli yo'qitish suiqasdini planlashdi bu suiqasdni ijro qilishda qilich deb tortmadi qo'ldan keladigan barliq tirishchanliklarni ko'rsatdi va mush ishlardan keyin musulmonlar 500 kilometr yiroqlikka bir zaminga yenini joylab berib olibdi ular yana o'zining haram aholisi baytullohning xizmatchi xodimlari bo'lish sifati bilan arablar orasidagi diniy va siyosiy o'rindan foydalanib keng ko'lamda siyosiy hujum qo'zg'ab arab yarim orlining har qaysi pulon qishloqlaridagi arab mushriklarini madinaga qarshi kuch kiritib madinani yarim iqtisodiy jazo yurgizish holatiga qistab keldi Нәтижеде бу yerga panohlanib келіватқан мұсафирларның саны kundan-kunga ешіватқан bir paytda uning sirtdan kirdigan кірім miqdori барған сыр аздап кетті. Чуқымки Мәккелік тажауызсыз омегерлер білән мұсылманлар отырсыда bu yangi vatanda pat арада чоң бір yuz berishi muqarrar bo'lib qoldi. Әмма bu urushga yanıla musulmonlar sababchi deb ularni ayibga buyurish, дәл işlarga baho berishda qo'sh o'lcham qo'llanuvchilarning hukmidir albatta musulmonlarmi o'zlarining mol mulk va uy zaminlari musodir qilinganidek bu zolimlarning mol mulklarini musodir qilishi va ularning musulmonlar ustidan o'ynatgan qonli qamchilarini ularga tanglishi yo'lliq va xuddi musulmonlarning hayotini ig'ir xavf ostida qoldirgandek ularning hayotini xavf ichida qoldirishi va turmush yo'llariga to'saloq qiyinchiliklarni paydo qilishi zarur albatta qisqasi musulmonlarmi ularga qarta ular musulmonlarni tutgan pozitsiya va harakatlarga asosan muomala qilish kerak shundoq qilgandila ondan ular musulmonlarni yo'qotish va ularni tub yiltizdan quritish ham xiyolidan voz kechib tinchlik yo'lini tanlashiga turtki bo'ladi mana bular rasulullohning allohning elchisi ummatning diniy rahbari va qo'shinning qo'mondoni bo'lish sifati bilan madinaga qadam tashrif qilgan dastlabki mazgilda duch kelgan hal qilish zarur bo'lgan masalalar edi haqiqatan rasululloh madinada o'zining payg'ambarlik rolini obdan joriy qildirdi va har bir qavmga o'ziga loyiq mehri shafqat mukofotini yetkazdi yoki jazo sharobini ichkizdi kang qo'lliq apuchanliq marhamatlik o'ch elish va qattiq qo'lliqdan hamisha g'olib keldi oxiri bir qancha yil ichidala yerim orolning siyosiy huquqi islom dinining va musulmonlarning qo'liga o'tdi muhtaram kitobxon tuvandagi qo'rlardan bularni texmi ro'shan ko'rib ola olasiz yangi jamiyat qurilishi biz oldingi boblarda rasulullohning madinadagi bani najjar qabilasiga tushgan vaqti juma kuni hijriyning birinchi yili robbiyul avvalning o'n ikkinchi kuni milodiya olti yuz yigirma ikkinchi yili yigirma yettinchi sentabr kuniga to'g'ri kelgan edi u bani najjar mahallasida abu ayubning qo'rosi oldida bir parcha tashlandiq yerga tushib xudo xohlasa turolg'imiz mushu yerda bo'ludi degan ondin abu ayubning uyiga kirib ketgan degan edi masjidun nabaviy ya'ni payg'ambar masjidining bino qilinishi rasulullohning shuningdan keyin bosgan tunji qadami masjidun nabaviyni bino qilish bo'ldi u tugisi qayti qayti ikki qatim cho'kib olgan hilqi yarni ikki yetim bolani setib olib u yerga masjid bino qilishga buyurdi rasululloh masjid qurilishiga o'zi bevosita qatnashdi u xish toshlarni yo'tkab etib mundoq deydi ey alloh chin hayot hayoti oxirat muhojir ansorlarga ayla mag'firat rasululloh yana ko'tirginimiz haybar yukiga o'xshamas ming hizor ko'p yaxshidur parvardigorim qoqshimas deydi bu mo'liq misralar sahobalarning qurilish qizg'inligini yuqori ko'taryapti hatto ularning biri javob qaytirib mundoq deydi gar desang biz o'ltirib payg'ambarim ishlasin ozg'in amal o'zi shu tosh va tuproq ishlasin masjidga tayyorlagan o'rinda mushriklarning ko'ni qabrlari xarab ozganlar andisonda xo'rma va g'arqat daraxtlari bor edi rasululloh qabrlarni kovlatqizibdi ozganlar tindirildi xo'rma va boshqa dal daraxtlar kesilib masjidning oldi temig'i tizildi masjidning qiblisi baytul muqaddasga udullandi eshikning ikki yon tosh bilan atrof tomlari xish loy bilan qo'pirildi usti xo'rma shoxshumbillari bilan yepildi to'rik xo'rma yog'ichining g'o'li va bodri cho'tillaridan etildi ostiga qum shig'illar yotqizildi va uch yerga ishik ichildi masjidning qabli tom tarbidan oldi tomg'ichi bo'lgan uzunligi yuz gaz kangligimi shunchalik yoki sal torroq qutib chiqdi masjidning temining asosi o'li uch gazga yaqin tutildi masjid bitgandan keyin uning yon tarpiga xom qishlar bilan bir qancha kichik kichik uylar selinib ustiga xo'rmining shox shumbilari yepildi u rasulullohning ayollari uchun selingan hujralar edi hujralar bitgandan keyin rasululloh abu Ayyub uyidan uningga ko'chib keldi bu masjid namoz ado qilish uchun selingan xonali bo'lib qolmasdan balki u musulmonlarga islom dini ta'limotlari va amr farmonlar yetkazilgan sorun, adab axloq o'rganadigan oliy bilim yurti uzoq zamonlardan beri jaholiyat va ichki urushlar yiroqlashtirayotgan bir biriga o'chmanlik bor qabilalarning uchrashish o'zaro tushunish va o'zaro ulfat hosil qiladigan yig'in markazi ijtimoiy ishlar bartaraf qilinadigan qarşı qarshi təşkil tashkillaydigan harbiy baza Şundaqla maslahat kengay so'rini va icraiyyə məclislərini o'tkazadigan parlament ya'ni qurultay organi bo'lgan edi shuning bilan bir vaqtda bu masjid yurt makonlaridan mal dunyolardan va oil taobatlaridan ayrilib musafir bo'lib ketgan zo'r bir turkum kambag'al muhojirlarning turalg'u joyimi bo'lgan edi hijratning dastlabki məzgillərdə har kuni besh qatim o'qilib jahonni larziga soldigan مۇڭلۇق سادا ئەزان توۋلاش يولغا قويۇلدى. ئىمام تىرمىزى، ئەبۇ داۋۇد، ئەحمەد ۋە ئىبن خۇزەيملەردىن رىۋايەت قىلغان ھەدىسىدە ئابدۇللا ئىبن زەيدنىڭ ئەزان توغرىلىق كۆرگەن معلوم ھەممىگە اسلام ئىسلام قېرىنداشلىقى payg'ambar alayhissalom yig'ilish va birlashish markazi masjidning qurilishini ilib berish bilan birga yana muhim tarixiy ahamiyatga ega ulug'vor hamda ajoyib xislatlik mundoq bir ishni ilib bordi u bo'lsimi muhojirlar bilan ansorlar o'ttirisida qarindoshlik munosabati o'rnatish ishi edi ibn qayyum mundoq deydi orqadilloh rasululloh ansorlar bilan muhojirlarni yig'ib anas ibn malikning qo'rg'usida ular o'ttirisida qarindoshlik munosabati o'rnatish faoliyati ilib bordi bu faoliyatga to'qson kishi qatnashdi ularning yarmi ansorlardan yarmi muhojirlardan edi rasululloh ularni o'zaro kuyinsin va o'zaro yordamda bo'lsin uchun qarindosh qilib qo'ydi ular badr urushidan keyingi qadar urug' tuqqanlar bir biriga merosxo'r bo'lishmasdan shu islom qarindoshlig'i o'rnatganlar bir biriga voris merosxo'r bo'lishadi alloh sura anfalda urug' tuqqanlar bir biriga merosxo'r bo'lishga yotlardan ang haqliqdir degan oyatni nozil qilgandan keyin islom qarindoshlig'idagi bir biriga merosxo'r bo'lish qoidasi amaldan qoldirilib faqat urug' tuqqanlar merosxo'r bo'lish qoidasi saqlab qolindi Aytishlariga qaraganda Rasululloh ikkinchi qadamda muhojirlarni o'z aro bir-biriga chetib qarindosh qilib qo'ygan. Ammo avvalgi qarash texmi to'g'ridir. Chunki muhojirlar orasida islom qarindoshligi, yurtdoshlik, nasab va urug' tuqqanchilik munosabati bor bo'lg'achqa, ular orasida qayta qarindoshlik munosabati o'rnatishning zaruriyati yo'q edi. Ammo ansorlar bilan muhojirlar o'rtasida bu faoliyatni elib berish to'liq zarur va ahamiyatli ish bo'lgan edi. Bu qarindoshlikning nishoni imom g'azzoliy aytganidek jaholiyatcha asabiylikni tugutish va kishining qadr qimmati va yoki xor zabulligi uning ideya axloqi va taqvodorligi bilan zich birlashtirish degan bo'ladi bu deganlik o'z tarafdorini faqat islom uchun himoya qilish va qo'g'dash nasab irq va yurt farqlarini butunlay tugutish payg'ambar alayhissalom sahobalar o'ttirsida o'rnatgan bu qarindoshlik munosabatini ig'izdan tushirmay to'laydigan quruq shuarga emas balki kuchlik ahdi paymon jonga va molga chetildigan amaliy harakatga aylantirgan edi o'z manfaatidan boshqalarning manfaatini oliy bilish o'zaro kuyinish va o'zaro unsi ulpat va chiqishqoqliq bu qarindoshlikqa shundoq cho'nqur singan ediki u ishlar bo'lib bu yangi jamiyatni ajoyib ta'sirlik ish izlar bilan to'shqizayotgan edi imom buxoriyning naql qilgan hadisida muhojirlar madinaga kelgandan keyin rasululloh muhojirlar bilan ansorlar o'ttirsini qon qarindosh qilib ketib qo'ydi abdurahmon ibn avf bilan said ibn rabianing o'ttirsini qarindosh qilib qo'ygan edi said abdurahmonga man ansorlar ichida eng moldor odamman mollarimni ikki assi qilib birini sen olgin ikki ayolim bor sanga qaysi chiroyli ko'rinsa manga aytgin uning toliqini beray idditi chiqib bo'lganda sen nikohingga olgin dedi abdurahmon uning javoban alloh sening oilangga va mol dunyolaringga barkat bersin manga boziringlarni ko'rsatib qo'ysanglar kifoya shuning bilan ular abdurahmonni bani qaynuqa bozoriga boshlab bordi abdurahmon u yerda uni elib, buni setib degandek bir birdamdila ma'lum miqdorda qurut va ozroq yog' payda oldi atisi atigan yana bordi shundoq qilib bir kuni u rasulullohning yoniga kelgan edi uningdan uylanguchining alomatlari ma'lum bo'ldi rasululloh uningdan nima ish bu deb so'raydi abdurahmon o'ylinib oldim deb javob berdi rasululloh uningga qanchalik to'yliq aparding dedi abdurahmon o'qchi cho'ngliqida oltin mehri berdim dedi deyiladi imom buxoriy abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda ansorlar payg'ambar alayhissalomga qo'rmizorliqni biz bilan muhojir qarindoshlarimizga bo'lib bergin degan edi payg'ambar alayhissalom yo'q unda qilsak bo'lmaydi deb unmadi bu chog'da muhojirlar qo'rmining biz bilmaydigan ishlarini o'zinglar qilinglar ammo usuliga tang sherik bo'laylik degan edi ansorlar bosh ustiga deyishdi ansonlarning bu javobi ularning muhojir qarindoshlarini qanchalik qizg'in kutib olganligini ular uchun har qandoq badal to'lashga o'z manfaatidan voz kechishga samimiy sadoqatmand bo'lishga har zamon har makonda tayyor ekanligini bildirdi shundoqla muhojirlarningmi bu hurmatni to'g'ri qadrlaganligini va ansorlarning mol mulkini xudoyim berdi deb tayyorga ayyor bo'lib turib olmasdan ehtiyojiga tushliq ilib sarf qilganligini uqtirdi bu qarindoshlik o'rnatish harakatining musulmonlar keyingi kunlarda duch kelgan har xil mushkulotlarni unumli hal qilishda haqiqatan yiroqni ko'rarlik bilan o'tirib qo'yilgan dono tadbir bo'lganligini ko'ralaymiz islomiy ittifoqdoshlik ahdinomisi payg'ambar alayhissalom mo'min musulmonlar orasida qon qarindoshlik munosabati o'rnatgandek ular orasida yana islomiy ittifoqdoshlik ahdinomisi o'rnatdi u bu orqali musulmonlarning vujudida qolib qolgan jaholiyatning ko'ni asabiy qarashlarini va qabila talash tortishlarini tugatdi jaholiyatning qaloq an'analariga xotima berdi ahdinomining moddalari tuvandikilardan iborat edi bu muhammad sollallohu alayhi vasallamning quraysh va yasrab ya'ni madinalik mo'min musulmonlar orasida va bularga agishib keyin qo'shilgan va ular bilan bir tam bo'lib jihod qilganlar o'ttirsiz to'xtatgan ittifoqdoshlik ahdinomisidir birinchi mo'min musulmonlar bir ummat hisoblanadi yot dindikilarni o'z ichiga olmaydi ikkinchi qurayishlik muhojirlar o'z holiga yarasha diyat to'lab ishlarini ustiga oladi musulmonlar orasidagi asr qutuldirish ishlariga ongliq kuch qo'shadi ansorlarning har qaysi qabilalari o'zlarining to'lam diyat ishlarini avvalgidekla o'zlari ustiga oladi har qaysi aymoq ovullar o'z asrlarini qutultirishga tirishadi uchinchi mo'min musulmon bo'lgan kishi asr qutqizish yoki to'lam to'lash ishlarida o'zini chatga ilib olmaydi to'rtinchi taqvodor mo'min mo'minlarga qarshi turganlarga yoki ularga qarshi dushmanlik suiqasdini planlag'uvchilarga gunoh masiyat tajovuzchilik ig'vogarchilik buzuqchilik yo'lini tutuvchilarga o'rtaq qarshi turadi beshinchi mazkur yomon ish yomon harakatlarga qarta hammaylan o'rtaq qarshi turishi otasi yoki bolasining bu ishlarga chetilib qelishi uni ahdiga vafo qilishdan to'sib qo'ymasligi lozim oltinchi mo'min odam kofirning qisosini deb yana bir mo'minni o'ltirmaydi yettinchi mo'min musulmon kishi boshqa bir musulmonga qarshi kofirga yordam bermaydi sakkizinchi allohning boshpanaligi hammaga o'rtoq buningda yuqori tuvan deb ayrilmaydi to'qqizinchi yahudiylardan bizga tabi bo'lganlar boshqa yahudiylarga nohaq uvol qilinmagan yoki zulmga uchirmagan asosda qo'g'dash va qo'llash lozim o'ninchi mo'min musulmonlarning tinchligi bir butun jamoatchilikning o'rtoq tinchligidir Шуңа Аллах yolidagi jihadda bir mu'min yana bir mu'minning fikrini anglamay turib, o'z beshimchilik bilan sulhi tuzmasligi lozim. Biroq tang barobarlik, adolat uchun bo'lsa, u uningdan mustasnodir. 11. Mümin musulmonlarning o'z orasidagi qon to'kish, qon to'kilish ziddiyatlarida Allohning hukmi bo'yicha mukofot va jazo yurgiziladi. 12. Har qanday bir yasrablik mushrik Qurayshlarning meliga, na jiniga panolik berolmaydi va uni mu'minlardan qo'g'dab qololmaydi. olmaydi. o'n uchinchi har qandaq odamning yana bir mo'min odamni qasddan nohaq o'ltirganligi isbotlansa u qisos uchun o'ltirildi biroq o'lguchi tarafning egi chaqillari apu qilsa u bu hukmdan mustasnodir o'n to'rtinchi bu hukmni ijro qilishda hamma mo'min musulmonning o'rtaq majburiyati bor ijro qilishga kuch chiqarishga bo'ludiki hargiz passiblik qilishga bo'lmaydi o'n beshinchi mo'min musulmonlar buzuq niyatlik odamlarga yordam berishga va ularga sovrin hozirlab berishga bo'lmaydi kimdi kim shundoq odamlarga yordam beradigan yoki sovrin hozirlab beradigan qiyomat kunida u allohning lanati va g'azabiga duchor bo'lishga munosibdir uningdan na farz na nafli ibodat sadiqa qabul qilinmaydi o'n oltinchi musulmonlar har qandoq bir ishda ixtiloflashib qolsa uni allohning va uning payg'ambari muhammad alayhissalomning ayirib bartaraf qilib qo'yishiga suniladi ruhiy tarbiyaning ijtimoiy ta'siri mana mushundaq hikmatlik dono tadbir va puxta asoslar bilan rasululloh bu yangi jamiyatning ul asosini turg'izdi bu buyuk yuzlanish mahoyatda ashu ulug' sahobalarning rasulullohning ma'rifatlik suhbat buluqidan olgan ruhiy uzuqning amaliy ta'siri edi rasululloh ularga ilm bilim ugutatdi ta'lim tarbiya ilib berib ruhiyatini paklab esil axloqlarga targ'ib qilib turadi va ularga qarindoshlik axloq fazilatlik va toat ibodatlik bo'lishning qoida yo'sillarini o'rgatdi bir kishi rasulullohdan islom dinida amallarning qaysi yaxshi deb so'raganda rasululloh ochlarga tomoq bersan to'nigan to'nimagan hammaga salom qilsin deb javob berdi abdulloh ibn salom mundoq deydi rasululloh madinaga qadam tashrif qilgan kunila man uning oldiga keldim uning chiroyini ko'rib hargiz yolg'on aytmaydiganligini pamladim u tunji so'zlagan nutqida ey xaloyiq salomni unlik oshkor qilinglar ochlarga taom beringlar urug' tuqqanlarga sizlar rahim qilinglar kechida hamma odam uxlaganda sizlar namoz o'qinglar shundoq qilsanglar omon eson jannatga kirsizlar dedi rasululloh yana mundoq deydi qo'lim qo'shnilari yomonlikdan amin bo'lolmaydigan odam jannatga kirolmaydi musulmon degan boshqa musulmonlar uning tili va qo'lidan amin bo'la olgan odamlar bir kishi o'ziga yaxshi ko'rganni boshqa mo'min qarindoshiga yaxshi ko'rmagicha komil mo'min bo'lolmaydi mo'min musulmonlar go'yo bir tan bir gavdaga o'xshaydi ko'zi og'irsimu butun badani sirqaraydi bosh og'irsimu ham shundoq mo'min musulmonlar o'zaro hamdamda bo'lishda go'yo cho'ng bir binoga o'xshaydi uning qishlari bir birini chingitidi u yana mundoq deydi adovatlashmanglar hasadxo'rlik qilmanglar dushmanlashmanglar ey xudoning bandalari Həmminglar bir tuqqan qeyrindaşdək bolinglar. Müslüman adamning o'zining musulmon qerindishini 3 kundan ortiq tashlayib etishi to'g'ri bo'lmaydi. Mo'min musulmonlar o'zaro qerindashdir. Bir-biriga zulm qilmasin va uni dushmaniga tutib bermasin. Kimiki qerindishining hojatini ravo qilish yo'lida mangsa, Alloh uning hojatini ravo qilib beradi. Kimiki bir musulmon qerindishini g'amdan xalos qilsa, Alloh u odamdan qiyomat kunining qiyinchiliklaridan cho'ng bir qiyinchilikni ko'tarib kimiki har qandoq bir musulmonning aybini yapsa alloh qiyomat kunida u odamningmi aybini yopadi zimindagi kishilarga mehri shafqat qilinglar alloh sizlarga rahim qildi atrofdagi qulim qo'shnilari och yalang'och yurvotsa o'zini yeb ichib qo'ziqi to'q yurgan kishi mo'min emas mo'minni tillash fosiqliqdir uning bilan urishish kufrliqdir rasululloh yana yo'llardan ziyonliq narsalarni yo'qotishni sadiq qilganlarga barobar deydi va uni iymonning bir tarmoqi deb hisoblaydi u yana mo'min musulmonlarni xayri saxovat qilishga targ'ib qilib sadiqa va saxovatning fazilatlari to'g'risida odamning dili erigudek yaxshi gaplarni qilib beradi u sadiqa berish gunoh masiyatlarni go'yo suv o'tni o'chirgandek o'chiradi dedi qaysi bir musulmon yalang'och yelin qolgan bir musulmonni kiyim kiygizib qo'ysa alloh u musulmonga qiyomat kuni jannatning yeshil to'nlaridan bir to'n yopadi qaysi bir musulmon ussuz tashna musulmonga suv bersa alloh uni jannatdagi shirin buloqdan sug'urdi bir xo'mining yerimini sadiq qilish bilan bo'lsa-mu, dozaq o'tidan saqlaninglar uni olmasanglar, chiroyli gap bilan bo'lsa-mu, shunda qilinglar shuning bilan bir vaqtda rasululloh yana tilamchilik qilish va boshqalarning quloq qaraydigan tayyor top bo'lib kelishdan qattiq saqlanish buyurdi va sabrchan qanoatchan bo'lishning fazilatlarini tushuntiradi u boshqalarning qo'lidan bir narsa silab yeyish qiyomat kunida tilguchining yuzida o'chmas dog' yoki atsiz holat va yoki saqaymas ziyda jarohat paydo qiladi biroq majburlik holat buningdan mustasnodir deydi u yana sahobalarga olloh tarafidan ibodatga berilgan katta ajr savoblarni alloh tarafidan ibodatga beriladigan katta ajr savoblarni so'zlab berish bilan birga o'ziga nozil bo'lgan vahiylarni o'qib berib ularning vahiy ilohiy bilan bo'lgan munosabatini ching'itadi ularmi kunlik vahiyni rasulullohning oldida o'qib olish orqali o'zlarining ilohiy vahiy bo'lgan tunishini o'stiradi bu xil dars muzokara ularga ularning tushunchisini oshirib bilimini cho'nqirlashtiradi va ularga islomiy da'vatning talabi va ilohiy elchilikning mas'uliyatini tunutadi rasulullohning mana mushundoq mukammal tarbiyasi ostida sahobalarning butkul ruhiy dunyosi axloq ravishlari butunlay islomiy ong islomiy ideya asosi qurilib ular o'zlari e'tiqod qilgan va bay'at bergan bu dinning mohiyati va oxirgi nishonini mukammal ravishda tushundi ular hayotlikdagi har qanday hodisiga islomiy ong va islomiy nuqtadan shaylarning qimmatini faqat islomiy o'lcham bilan o'lchaydigan bo'ldi rasululloh yana sahoba kiromlarning vujudida ma'naviy madaniyat fazilatini va go'zal axloq saviyasini yuqori ko'tardi ularni kishilik qadr qimmat qarishi dunyo qarishi va yuqori ulgi tiklash qarishi bilan tarbiyalab oxiri ularni insoniyat tarixida payg'ambarlardan qolsa kamolat yuqori pallasidagi eng loyiq o'g'ilish ulgilaridan qilib yetishtirib chiqdi abdulloh ibn masud sizlardan ilgarkilarning yo'lida mangmoqchi bo'lganlar cho'qim o'lib ketgan yaxshilarning yo'lini mansub chunki hayot kishilar fitna fasoddan amin bo'lolmaydi Әне шулар, яни Расулуллаһның сахабилары мушы уммәтнең әң әвзәл кешеләрдер. Улар калби пак, илми чоңқур, quruq takallubdan xoli kishilar edi alloh ularni o'z payg'ambarining suhbati uchun va o'z dinini barpo qilish uchun tanlagandi shunga ularning fazilatini to'ninglar ва уларга agishinglar qudratinglarning yetishicha ularning axloq fazilatlarini o'zlashtiringlar chunki ашуларла to'g'ri hidoyat bilan ketganlardir degan Әң мөһиме мушы уммәтнең әң али юлбашчысы булган Расулулла саллаллаһу alayhi ва sallam yüksek камалат, табии иқтидар, ajoyib ruh, esil fazilat, go'zal axloq va buyuk xislatlarni kishining qalbini mahliya qilgudak va jon bino qilishga arzigudak darajada o'zlashtirgan edi shunga u har qandoq bir gapni qilsa sahobalar uni o'rindashga oldiraytdi biror xizmat yoki biror ishni o'rinlashtirsa uni bas basda amaliylashtiradi mana mushundoq atrofliq tutish va tarbiyalash orqali rasululloh bu yangi vatanda insoniyat tarixidagi eng go'zal eng baxit saodatlik va eng iniq bir jamiyatni barpo qilib qurib chiqdi insoniyat yiroq o'tmish va yoki yaqin kelgusida bo'lmasin hal qilishga qodir bo'lolmagan amaliyotda qodir bo'la oladigan nurg'un masala va mushkulotlarga hal qilish asosini turg'izdi rasululloh mushundoq yuksak ma'naviy ta'lim tarbiya orqali zamonning har xil to'lqinlarga duch kelgan bu yangi jamiyatning asosini paydin pay takomillashtirdi hatto u zamonning ta'tir iqlini o'ng'i buryolidi tarix va palak girdishini yangi yo'linishga qarab yuzlantiradi بایان